munsi wa gatatu igenekezo rya gatandatu kwezi kw'icumi mwaka na mirongo ibiri na rimwe n'umwanya wo kwashikiriza amakuru avugwa kuri mutaga tuyahera ku ngingo ziyagize igiciro c'amavuta y'amamesa caragabanutse gushika ku bice 33 kwijana bisigurwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje guteza imbere igitegwa c'ikigazi ahasigura ko muri kino gihe ariho ibigazi vyimbuka ika n'abadandaza b'amavuta y'amamesa bakorera hano mu gisagara ca Bujumbura ku masoko ya Kotebu na Kinama barashima kubona igiciro c'amamesa caragabanutse muravyumva muri ano makuru n'abarundi barenga ku majana 160 batandatu bagizwe n'imiryango mirongo itandatu n'itanu nibo baraye batahutse bavuye mu ikambi y'inakivare mu gihugu cy'ubuganda abo barundi bakabashimishwa no gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro bakabona ko n'abana babo bagiye kubandanya amashuri neza no mu bijyanye n'imvugo iremesha kwankira canke kudaha agaciro ibyiyumviro by'uyundi mugwi ngo birashobora kuva ku guharanira inyungu kanaka umuhinga mu bijyanye n'imvugo iremesha arasigura muri ano makuru ingaruka ingaruka zishobora bishobora kugira ido nido ryano makuru ni mukanya Alphonse kubw'Imana mpinga bw'ibyuma sangwe kazi isanganiro isanganiro iradi yasuye kwa ikaze muri ano makuru tuyahera mu bijyanye n'agateka kazina muntu w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu usaba abarongo intara n'amakomine arimwo abateshejwe izabo kubera ugwimo kubahiriza agateka kabo urongoye uwo mugwi Dr Venisik Nimuraba yabishikirije kuri wa kabiri mu ruganda umugwi Sandahash watunganije ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ruganda rwa rufite numbero yo kurabira hamwe n'agateka k'abateshejwe izabo kabo kifashe n'ingene abajejwe intwaro bakubahiriza Evariste Nzikobanya buramatari w'intara muyinga imwe mu ntara zifise amasite y'abateshejwe izabo aremeza ko agateka k'uwo mu murwi w'abarundi kubahirijwe jean claude barutwa nayo afatira ku migenderanire iri hagati y'abo bateshejwe izabo n'abasigaye ku mitumba twebwe umugambi wo kubasubiza ku mitumba iwabo eh, bwa mbere ni nk'uko twabisabwe n'ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu twarabanje turagira identification y'amasite ubugira kabiri turamenya babamwo hanyuma rero icyo dukora tube turagira sensibilisation muri bo bisigure yuko uwifuje gusubira ku mutumba tutamubuza kuko ariyo basanzwe bakorera kuko ku byo tubona ababa mu masitero de place barashobora kugenda iwabo bakamara y'indwi bagarima bakimbura hama aho basanzwe baba bisigure neza yuko naho batararayo cyangwa ngo babeyo bamaze kumenyera bamenyeranye n'abandi basanzwe bari ku mitumba mu rwanda rwo kuri uyu wa kabiri rwatunganijwe n'umuguzi hashi ku mugwa mukuru w'intara muyinga uruganda rwo kurabira hamwe ingena agateka k'abateshejwe izabo kifashe hamwe n'uruhara rw'abajeje intwaro urongoye mu gusende hashi asanga abateshejwe izabo bari mu bukene Sixte vinyini muraba akabona ko hakwiye kuba ibiganiro kugira bashobore gutahuka ku mitumbi iyo baje bava atagahato byose biva no kuganira kuko umuntu iyo yateshejwe ugwiwe arakenera kubanza kuganira n'inzego zitandukanye zirongo igihugu kugira ngo avuge icyo yifuza kugira ngo ashobore gusubira mu muhana iwe ivyo rero nico gituma turiko turahamagara inzego zitandukanye zirongo igihugu kugira ngo eh, twanavyumvise ko basanzwe baratangwe kuza baraganira nabo mu bice bitandukanye babone icyo kogwa kugira ngo bagihurize ko batahe banezere banezerewe ntibabone ko batashe kugwa hato kandi batahe bizeye ko ubuzima bwabo buzaba bwiza gusumba ivyo biruko mu gihe mu ntara muyinga hari umugambi wo gushinga ibigwati vy'amahoro mu masite y'abatashije zabo hamwe batoshima gusubira iyo bahunze bava kuko vyemezwa na buramatari w'iyo ntara arakoze mugenzi wacu Evariste ndiko banyanka mu bijanye n'indero umwana umugihe asubiye inyuma mu ishure arashobora guheba ishure bivugwa n'umuhinga mu bijanye n'igisho hamwe n'inyifato ni mu gihe hari abanyeshuri bahungutse bava mu gihugu cy'u Rwanda basanga indinganizo y'inyigisho itandukanye bagaca basubizwa inyuma mu umwaka umwe canke ibiri ndayizigiye Alexis yabona ko hari hakwiye gutunganya ibyigwa byo kubashira ku rugero rumwe n'abandi batarinze gusubira inyuma tumukurikire kugira ngo umwana bamusubize inyuma canke bamushire imbere no gushirwa imbere birabaho eh, ni uko baba baravye umutekero canke ibyigwa yize muri uwo mwaka yoba agezemo ni ukuvuga barashobora gusanga ibyigwa yoba yarize ari ibyo nko mu mwaka w'inyuma canke imyaka ibiri iri inyuma muri ico gihe rero iyo ashitse mu yindi sisiteme naho haba habamo amakaminuza barabigira mugabo baca barashobora kugusubiza inyuma igihe basanze ibyigwa eh, wize bidahuriranye bitandukanye no muri ico gihugu systeme educative canke urundinganizo y'indero yo muri ico gihugu iyo bidahuye nta barashobora kugusubiza inyuma ariko rero ikintu mbona cane cane kiba gikomeye cane muri ibi bihe vya none umwana umusubije inyuma arashobora kwiyumva nabi akumva kumenga yashaka no guheba narijya bashobora kuba bari bahungutse bavuga ati twebwe baciye badusubiza inyuma kandi twarize imyaka mugabe ikintu gikomeye cane kuri abo bana mu buryo buryo bw'ubuhinga ntibyari bakwiye ko babasubiza inyuma ahubwo bakwiye icyo bita recours de rattrapage canke de byo kubashira ku rugero rumwe n'abandi haba nko mu kiruhuko canke bakabarondera umundi mwanya w'inyuma y'ivyigwa kugira ngo abana bajane n'abandi bo ku rugero rubanganye imyaka na cane cane bige mugabo batibagira kubasubishamo ibyo boba barasinze byari gutuma babasubiza tukivuga ibijyanye n'indero nyene ni mu ya Karusi abana babiri babigeme biga ku ishure shingiro rya Karusi ya mbere bakoze ikibazo ca leta bari barirukanywe burundu n'umuyobozi w'iryo shure ntibaronse aho biga inyuma y'ishure shingiro kandi baratoye ikibazo ca leta concours national kibaho uburenganzira bwo kubandanya amashure y'inyuma y'ishure shingiro bagirizwa gusiba mu ishure no kwerekana rupapuro umuyobozi avuga ko ari ugwa magendo ari byo byanatumye bataronka nk'ishure nk'uko bisigurwa n'uyo muyobozi w'ishure Blaise Pascal Kararumiye abanyeshuri babiri b'abigeme biga ku ishuri shingiro rya karusi ya mbere muri komine buhiga bakaba ari burihabwa Clelia na irankunda divine bamaze indwi zitatu igihe amashuri atanguriye bari mu ibarabara nk'uko bishikirizwa n'ababyeyi babo kandi abo bana bari baratoye ikibazo cya leta konkuru national ikibazo cyo mu mwaka w'ishure kibaho uburenganzira bwo kujya kubandanya amashuri mu ishure y'inyuma y'ishure shingiro abo bavyeyi bamenyesha ko bituye Huye ubuyobozi bw'indero muri komine Buhiga hamwe no mu buyobozi bw'indero mu ntara bagashima ko ibyo byatumye aba banyeshuri bakora ikibazo cya leta konkuru nationale yo guheza ishuri shingiro mu buyobozi bw'indero muri komine aho basanzwe ari nabo barungika abanyeshuri batoye icyo kibazo basigura ko abanyeshuri batarungitswe mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro ngo kubera ko bagiye gukora icyo kibazo cya leta konkuru nationale inyuma yaho bari baherutse kwirukanwa burundu n'ubuyobozi ubuyobozi bw'ishuri Karusi ya mbere, abavyeyi bakaba bariyamirije iyo ngingo y'ishuri baheza bitura ubuyobozi bwa komine n'ubuyobozi bw'intara. umuyobozi mushasha w'indero mu ntara ya karusi ashikiriza ko we yasubiriye yasanze ata ngingo yari bwafate kuri icyo kibazo mu ntango z'uyu mwaka rero ababyeyi bamaze kumwitura ngo yaciye ikibazo agishikiriza mu buyobozi bw'indero muri komine abo nabo baraheza bemeza ingingo y'ubuyobozi bw'ishuri ivuga ko abanyeshuri birukanywe Burundi bakaba bagirizwa gusiba ku ishuri hanyuma bakagirizwa kandi ko mu gusigura iryo siba ryo ishuri batanze impapuro za magendo ivyo abavyeyi gushika n'ubu biyamiriza bakavuga ko bagiye kwitura izindi nzego ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro isanganiro inama isumba ingimbi ku isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu ni amakuru twabategurira abandanya mu bijyanye n'ubudandaji igiciro cy'amamesa cyaragabanutse ku masoko amwe amwe yo mu gisagara cya bujumbura litiro n'inusu rikaba ryakurutse amafaranga angana igihumbi n'amajana atanu ku masoko nka kotebu na kinama aho bagenzi bacu bagendeye abadandaza bayo mamesa barashima ko igiciro cyagabanutse bagasaba ko n'ibindi biciro by'ibifungwa byogabanuka ivete n'ijya amaritiro atanu y'amamesa yahora ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe ubu agugwa amafaranga ibihumbi cumi na bine abadandaza twasanze mu isoko ya kinama barashima ko ibyo biciro byagabanutse bakanasaba ko n'amavuta y'amakoto yogabanuka akabido k'amacupa indwi mu kwezi k'umunani kagugwa mirongo ibiri na kimwe ubu kagugwa cumi na bine gushimira imana cyane rwose kubera imitayi yari yahombye cyane ubu imana iratwibutse amavuta arabonetse cyane rwose uvuge bogira ingufu gusa amakoto nayo amanikwa ibere kubera amakoto aratagiye amamesa ko yamanutse bisabye yuko amakoto nayo bayamanure kubera abakiriya bashaka yuko icyo gikinju kigende mu bihumbi icyenda cumi n'amajana atanu ntibayaduha baguma batubwira ati amamesa yabonese n'amakoto bikwiye ko akwiye kuboneka n'abaguzi nabone barashima ko igiciro c'amamesa cyagabanutse iritiro n'inusu ryahora riri ku mafaranga ibihumbi bitandatu ubu barigura amafaranga ibihumbi bine n'amajana atanu bagasaba ko n'ibindi bidandazwa vyo bagabanurwa ibiciro naguze ibihumbi cumi na bitanu nanezerewe kandi cyane kubona yakorotse amamesa aya mamesa aje mu kwezi guheze nari nayaguze ibihumbi mirongo ibiri akabido k'amaritiro atanu byo hahise nakaguze ibihumbi cumi na bine uyu mujyanye n'ibindi bifungurwa nuko na aba n'abandi bogira icyo bakoze kugira bibaye ngombwa ibiciro byabyo bigabanuke umudandaza asanzwe azana amamesa mu isoko ya kinama ayakuye ku musenyi mu ntara ya bubanza arashima ko amamesa yabonetse ariko agasaba ko amatagisi batozwa yogabanurwa dusaba leta y'uko namba tworiha tagisi botugabaniriza umuntu nimba yoriha mu ibarabara kariha mu ibarabara mwakareka kongera kurihira mu isoko ayo mavuta y'amamesa akaba yatanguye kuboneka ku giciro gito haraheze ukwezi ukaba ahanura abaguzi kuyabika bakabikira akazoza n'inkweto za mugenzi wacu Jean Pierre Misago ikibido kinini kijamwo amaritiro amajana abiri na mirongo itanu cagugu ibihumbi amajana cenda mu mafaranga y'amarundi canke arenga gato mu mezi ya mukakaro na myandagaro uyu mwaka turimwo ubu mu ntango za gitugutu kigeze ku bihumbi amajana atandatu mu mafaranga y'amarundi canke arenga gato nk'uko bamwe mu bafise amayengero y'amavuta y'amamesa muri komine rumonge babishikiriza kuri ivyo biharuro iritiro y'amavuta y'amamesa yagugwa amafaranga y'amarundi ibihumbi bitatu n'amajyana atandatu cangarenga gato mu mezi ya mukakaro na myandagaro uyu mwaka turimwo ubu mu ntango za gitugutu igeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana ane nk'uko badandaza n'abaguzi b'ayo mavuta mu gisagara cya Rumonga babivuga Engineer Augustin Kabaragasa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu OHP cishinze guteza imbere igitegwa c'ibigazi mu Burundi avuga ko igiciro gishobora no gukoroka munsi gato mu minsi iri imbere kuko yuko ari igihe ibigazi byera ari byinshi bita igitugutu mu rumonge ni iki gihe rero abaguzi bavuga ko ari agahengwe bari bakwiye kugura amavuta bazokwikora ko n'igihe azoba yasubiye gukena kandi ngo birashoboka ko amavuta abikika n'umwaka ugahera atononekaye nk'uko umuyobozi mukuru w'ikigo OHP abijikiriza enjeniyeri augustin kabaragasa asigura ko ariko bisaba ko umuntu aba yabitse amavuta y'akanovera ni ukuvuga yakanywe mu bigazi byeze neza kandi bitarabora ayo mavuta akaba kandi yaratetswe kugira ngo amazi arimo avemwo akongera akabikwa mu gikoresho cya plastique jean Pierre Misago mu rumonge radiyo y'isanganiro tugushimire jean Pierre misago mu bijyanye no guhungura impunzi abarundi barenga amajana abiri itandatu bagizwe n'imiryango mirongo inani n'itanu nibo baraye batahutse bavuye mu ikambi na kivare mu gihugu cy’u cy'ubuganda abo barundi bakiriwe ku rubibe rwa kobero burundi buhana n'igihugu cya tanzania bavuga ko banezerejwe no gutahuka gutyo ngo n'abana babo bazoshobora kwiga neza nestor bimenyimana umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ashimira igihugu cy'ubuganda cyari cyabakiriye agahamagarira n'abandi basigaye mu makambi impunzi gutahuka mireye kanyange nari mbayeho ndi umuntu nshingero abantu bariyo cyo bahombye abana ntibariko bariga bakiriwe ku mupaka wa Kobero Burundi buhana na Tanzania bavuga ko banezerewe no kubona batashe mu ikambi na y'Inakivale ngo bari babaye mu buzima butoroshe Diane Manishimwe ni umwe muri abo kurwe tubayeho si byo nshimisha nari mbayeho ndi umuntu nshingero amafaranga y'igarama batanga umutwaro n'ibihumbi icyenda hari ubwo ayo mafaranga yambana makeya ndetse ntiyamaze ukwezi bigaca bisaba ko nja gupagasa kugira ngo ndonke icyo abana ashobora gufungura kuko cyane cyane hari igihe naca nja mu mugwazo usanga wa mugwazo we ntagiye gupagasa nta kuntu kumwe ndonka ikintu ngiye gukora ngiye gutegura urugo hanyuma nsezerane n'umugabo wanje odase bararunyeretse nawe nyene yatahutse ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri amenyesha ku kwigisha abana uri mu ikambi y'impunzi bigoye yewe kubahamagara ndabahamagara abasigaye bashaka gusika ngaha ni benshi bararize barapfuye nabi abantu bariyo icyo bahombye abana ntibariko bariga Serge Ngendakumana asanzwe yari umunyeshure birakugora cyane bamaze gushikanwa mu ikambi y'ikinazi muri komine muyinga bakiriwe n'umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi aho amenyesha ko ari ubwa mbere abarundi amajana abiri na mirongo itandatu na batanu bakigwa baje bava mu buganda by'ukuri eh, buba bwa mbere twakira abarundi bahungutse muri ubu buryo bavuye mu gihugu cya uganda kandi navuze ko dufise abarundi batari bake mu minsi heze twagiye turakira abatorotse ikambi bagaca mu gihugu cy'u Rwanda bake bake twarakira nka mirongo itatu mirongo ine abo twarabakira mugabo ko twakira ku murindi nk'uyu ni ubwa mbere bitanguye kandi mu byo twumvikanye n'abaganda twarumvikanye ko duca tubandanya kuri uwo murindi aba batahutse turaheza tukabaha ubutumwa bwo guca bahamagara abandi bari mu makambi Nestor Bimenyimana agahamagarira ikibano kubakira neza abo bahungutse ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bagizwe n'imiryango mirongo umunani n'itanu basanzwe baturuka mu ntara cumi na zitanu zigize uburundi igihugu c'ubuganda kikaba cahungiyemwo abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu nk'uko nesito bimenyimana ajejwe gutahukana impunzi abimenyesha começo. kwankira canke kudaha agaciro ivyumviro by'uwundi mu rwingo bishobora kuva ku guharanira inyungu kanaka dezirindagije imana umuhinga mu bijyanye n'imvugo ibereye mu kibano amenyesha ko muri icyo gihe bishobora kuzana icyuka kibi umuhinga mu bijyanye n'imvugo ibereye mu kibano asigura ko bice bigaragarira ku gacerere kibonekeza ku mugwi kanaka ibyo ngo bigatera kenshi icuka kibi ako gacerere umuntu yogatahura nk'uko umuntu aba abuze icyo agira sinirwa ndadoma ku rutoki ku bihugu aho impunzi zagiye zikaguma zisaba ah, abarongoye ibihugu baje bavamo yuko bogira ibi biganiro canke bogira iki hanyuma bakabankira icabaye bagiye kwitegura kurwanya ibihugu bavuye habaye intambara haseseka amaraso y'abantu benshi ni ukuvuga rero iki umuntu umwankiye yuko mugira ibiganiro afise aho bi fatiye ndetse ntunamuhe umwanya wo kumusigurira igituma ibyo biganiro bidashoboka cyangwa ibihagaritswe n'iki cyangwa ikiriya ni ukuvuga ko umutumye ati genda nawe wiyumvire ingene ibyo bintu wobinyemeza aravuga ariko ko gusaba gushikiriza ibyumviro bitegerezwa gukurikiza ingingo zimwe zimwe mugabo rero ibyo byo gushikiriza ibyiyumviro bitegerezwa gukurikiza ingingo zimwe zimwe dufate nk'amategeko cyane ibyo musanzwe bibaranga aho muherereye akarorero kari ku rwego rwo hejuru igihugu cyose kirafise ibwirizwa shingiro wewe ntushobora kuzinduka ejo mu gatondo ati iki tugende tugiharire kugira tugifute ubunyene cyangwa nimugifute oya banza ubwa mbere na mbere hoho mukurikize icyo amategeko avuga hanyuma ibyo biganiro mujya kugira mubigire mwisunze amategeko kuko abantu bashobora kubiyumvira ati umwanya wose ko naka ndamubwiye ngo tuganire iki akanka cyangwa ntampa mwanya yahungabanije agateka kanje oya banza nawe wubahiriza agateka kiwe wubahirize n'agateka k'abandi kugira bigende neza impande zose zirayifisemo uruhara raba inyungu z'abantu bose raba inyungu z'igihugu cyose umuntu yiyumvire gutyo areke kumera nk'abavuga ati twebwe turakomeye baragira ibyo bashaka ibyo nibyo byagiye biraba mu bindi bihugu ndetse no ngaha hariho uturorero duto duto umuntu yavuga yemere yuko ibyo baganira bayaga biciye mu mategeko ngaruka inyuma rero no kuri abo bandi baba basaba yuko bayaga barabe yuko ibyo batari ko bararondera inyungu ziwe kuko urabye mu byo maze kubona usanga benshi abavuga ati tuyaga ibi baba bari muri mu mareta canke abari mu bayagwanya usanga hari hakagwi k'abantu gafise inyungu zako kakaba ariko gace kaje imbere aho rero nibaza yuko abari imbere y'abandi bobanza bakibaza ati inyungu ni iz'iwanje ni iz'umugwi turi kumwe canke ni iz'abantu bose Dezinde Gijimana ashikiriza ko kwankira kumugwi kanaka ushikiriza ivyumviro mu gihe hisunzwe amategeko ari guhungabanya agateka kawo mu bijanye no guserura iciyumviro arakoze mugenzi wacu onera muco n'umutumire wiwe akaba ari ngaho cyesozera n'amakuru kandi abashimire mwebwe mwese mwari mwateze abiri mugira umutaga mwiza Lidi Gahimbare